وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون نواليو كفور والسما msisikilize Qur'ani hii na timueni huenda mkashinda. Falanudhiqanna alladhina kafaru adhaban shadidan wa lanajziyannahum aswa alladhi kanu ya'malun, basi hapana shaka tutawaonjesha hao waliokufuru adhabu kali na hapana shaka tutawalipa malipo mabaya ya yale waliokuwa wakiyafanya.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 wakawaambia msiogope wala msihuzunike nanyi furahini kwa pepo mliokuwa mkiahidiwa نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون sisi ni vipenzi vyenu katika maisha ya dunia na katika akhera na humo mtapata kinachotamaniwa na nafsi zenu na humo mtapata mtakavyovitaka nuzulan min ghafurir rahim ni takrima itokayo kwa mwenye kusamehe mwenye kurehemu Allahu akbar Allahu akbar La Makafiri wakaambizana wenyewe kwa wenyewe msisikilize hii Qurani na inaposomwa nyeleteni porojo kuwa na maana ili pasiwepo mtu wa kuisikia wala kunafirika kwayo asa kwa hivyo mkamshinda Muhammad Tunaapa bila shaka tutawaonjesha waliokufuru adhabu kali kwa vitendo vyao na hasa kwa hivi kuipiga vita Qurani na bila shaka tutawalipa malipo maovu kabisa kwa vitendo vyao. Hizo adhabu zilizotajwa ni malipo wanayostahiki maadui wa Mwenyezi Mungu, moto walioandaliwa katika makazi ya kuishi milele, kuwa ni malipo kwa kule kuzikataa mfululizo ishara za Mwenyezi Mungu na hoja zake. Na makafiri watasema nao wamo motoni, Mola wetu mlezi, tuonyeshe hayo makundi ya majini na watu waliotupoteza ili tuwaweke chini ya nyayo zetu, wawe katika watu wa chini kabisa. Hakika waliosema Mola wetu mlezi ni Mwenyezi Mungu kwa kukubali upweke wake kisha wakasimama sawasawa juu sheria zake. Malaika watawateremkia mara kwa mara wakiwaambia, msihofu kukuteremkieni shari wala msihuzunike kwa mtakosa kheri. Na furahini kuwa mtapata pepo mlioahidiwa kwa ndimi za manabii na mitume. Na malaika watawambia sisi ni wasaidizi wenu katika maisha duniani kwa kukuungeni mkono na akhera kwa kuombeni shafa na kukutukuzeni na huko akhera mtapata kila cha ladha na kizuri kinachopendwa nafsi zenu na mtapata kila mnachokitamani kuwa ni takrima na mamkio yanayotoka kwa Mola mlezi mkunjufu kwa maghfira na rehma